أسيما تتامالي أتكسيم هي إلي تدريكي نكفهام وكبوة وجامب لهرومة katika jambo zima la tarbia na malezi na kuadabisha wale walioko chini yako kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema فبما رحمة من الله لنت لهم basi ni kwa sababu ya rehema kutoka kwa Mola wako mlezi Allah subhanahu wa ta'ala ndio umekuwa laini kwao ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك na lau ungelikuwa mkali mwenye moyo mgumu bila shaka wangelikukimbia tizama hii aya na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema innama ana lakum hakika si vingine mimi juu yenu nyinyi nimekuwa mithlu alwalidi liwaladihi ni kama mfano wa mzazi kwa watoto wake afananisha ule huruma wake na ulaini wake mtume sallam kwa masahaba ni kama mfano wa mzazi kwa watoto wake أي أن الأصل في الوالد مع ولده أن يكون رحيما بهم أصلي kwa mzazi juu ya watoto wake ولهذا فإن جماعة من المفسرين أوردوا هذا الحديث تحت هذه الآية في سياق بيان معناها وإيضاح مدلولها تنبيها بذلك إلى عظم شأن الرحمة في مقام التأديب والتربية سابويو kikundi katika wafasiri wa Qur'an wametaja hii hadithi tuliyoisoma inma ana lakum mithlu alwalidi liwaladihi wameitaja chini ya hii aya katika hali ya kubainisha maana yake na kuweka wazi makusudio yake ili kutanabahisha kwa kufanya hivyo juu ya umuhimu na ukubwa wa jambo la huruma katika sehemu ya kuwafunza watu adabu na kuwalea وأن انتزاع الرحمة من القلوب وأن يحل محلها العنف والشدة موجب للتفكك والشقاء كما سبق ama ile rahma ikiwa imetoka katika moyo mahali pake pakaingia shida ukali ili jambo la wajibisha kusambaratisha watu na kuleta dhiki kama tulivyotangulia kutaja watu wakawa waishi hawana raha وهذا فيه بيان أن من يوفقه الله عز وجل لرحمة أبنائه فإن ذلك موجب لرحمة الله سبحانه وتعالى له فإن من يرحم يرحمه الله ومن لا يرحم لا يرحم كذلك وبين الشيوى ويولي أنبياء الله سبحانه وتعالى atamwafikisha kuwa na huruma na watoto wake basi hili jambo litamwajibishia yeye kupata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala Allah amrehemu yeye kwani yule anayerehemu Allah subhanahu wa ta'ala atamrehemu anayekuwa na huruma allahumrehemu na ambaye hana huruma basi pia harehemewi na Allah subhanahu wa ta'ala jiangalie hali yako ukijiona ni mlaini mwenye huruma juu ya watoto wako basi ujue Allah subhanahu wa ta'ala pia wewe atakurehemu na hapa kusije kukaeleweka vibaya haimaanishi kuwa na huruma mpaka yule mtoto akikosea kosa ambalo yatakikana uwe mkali kwake ukawa mlaini kwake ah hii si maana ya huruma bali huruma kwake katika hali ya kutumia ukali utumie ukali kwa sababu wamuhurumia asije kafanya nini akapotea kwa kila kitu kina mahala pake isije ikaeleweka ulaini ni ulaini we hata mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesifiwa kuwa laini kwa masahaba Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim akamwamrisha kuwa mkali sababu hawa wastahiki ukali kwa pale ambapo kwa stahiki kutumia ukali kuutumia ukali ndiyo huruma ama hali ya kawaida yatakikana ile rahma itande katika nyumba ni jambo muhimu sana ajue mtu namna ya ku kuweka sawa kila jambo akaliweka mahala pake na ndiyo hikma hiyo وهذه الرحمة بالعيال والتي منها تقبيل المرء لصبيانه لها آثارها التربوية لها آثارها التربوية والنفسية على الطفل وعلى نشأته وبعده عن النزعة العدوانية والشر نهوه رومك وتوتو kwa watoto miongoni mwake mtu mtoto wake hili jambo lina athari ya kimalezi na pia ina athari katika nafsi ya yule mtoto atakulia yule mtoto asiwe na ndani ya nafsi yake na tabia ya uadui na shari kwa sababu mtoto akileleka katika mazingira ya kutoonewa huruma na yeye pia hatakuwa na huruma ndio ukaona baadhi ya watu ni makatili sana ukimwangalia kwa makini yale malezi yake aliyopitia alipitia malezi magumu sana sasa hajui kitu chaitwa rahma kuna watu wamelelewa hawajui kusema pole kama nilivyowatajia katika kikao kilichopita au watu wamelelewa hawajui kusamehe kwa sababu yeye hakuwahi kusamehewa hata akafanya kosa gani dogo atatandikwa kama nyoka pigwa kwelikweli hana huruma yule aliyekuwa juu yake akimlea sasa watarajie yule mtoto ndani ya nafsi yake ataishi katika hali gani na hili jambo kama tulivyotaja twalihimiza kwa waalimu pia sababu so, mwalimu mfano wake ni kama mfano wa baba kwa watoto lazima apambike na kuwaonea huruma wale walioko chini yake awaonee huruma si aki, wakija wanafunzi darasani watetemeka iwaja bwana kunani tena akiingia yeye mtu ajicho tu hivi eh fimbo imewekwa mkononi piga huyu tandika yule fanya hivi a ah, a ah. kila kitu kina mahali pake eh. asli ni mtu kuwa nini kuwa laini kuwa mpole za kupata maraki zingine hasa za tahfidhul Qur'an yule mtoto asipohifadhi ile adhabu anayopewa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ikhu watueleza visa hapa wengine mpaka utiwa ndani ya magunia kisha iwapigwa fimbo akiwa ndani ya gunia yani ajui ile fimbo ya jamali gani yeye yuko ndani ya gunia amfungiwa eh nyoka jamani huyu ni mtu alafu yule anayesomesha utafikiri yeye hakosei yule anayesomesha utafikiri yeye hakosei pengine labda amekosea kitu ama cha kawaida tayib ana machezo basi si hivi watu hawapigwi namna hii kwa sababu mwalimu hatakikani awe atamchapa au mzazi amchape yule mtoto kwa sababu ya ku ya kutoa hasira zake katika moyo wake ha, ha. ukijiona wataka kumtandika mtoto kwa sababu ya hasira uliokuwa nayo basi afadhali mwache sababu kile kitakachotokea kita utajuta akili yako haifanyi kazi sawa sawa ukiwa wampiga yule mtoto kwa hasira akili yako haifanyi kazi sawa sawa sasa wakati ule utakuwa kile kinachotuma katika nafsi wewe wakifanya kwa hapa atakana uchunge tulia subiri wakati ambapo mtulia wachapa kwa ajili ya kuadabisha si lazima umpige fimbo mia sio ngapi kwani amfanyaje huyo hadi hiyo hata moja tu ajue tu lile nkosa yatosha moja tu ashajua kuwa ili jambo nalifanya mimi nini ni makosa basi ndio muhimu yale malengo yako yashafika lakini huyo anapiga huyo anapiga huyo na wakati mwingine mpaka wale ndugu hufurahia mwenzao leo huyu kesho yule sio kwa hiyo wakisikia lete kikoto kisha hiki hapa mama pige mwenzao ashiko yua chapo warukaruka kisha kesho yule yule na chapo yule lete kikoto hiki pige huyo leo waiwa yani watu waishi hivyo ndani ya nyumba piga huyu piga huyu a a haitakani hivyo jambo la tarbia lataka hikma sana jambo zito si jambo dogo nenda kasome kisa cha Musa alayhi salatu kifa alaja bani israeli alipata taabu katika kuwalea banu israeli na mitume wa Allah ni mfano mzuri sana namna walivyokuwa wakijua kulea na wako walioandika bahth katika masala ya tarbia namna alivyokuwa mtume salam akilea masahaba wake akiwalea watoto wake wajukuu wake soma vitabu kama hivi utapata faida kubwa sana namna gani mtume sallam amewalea masahaba wake hebu fikiria wewe miaka 23 peke yake ya da'wa ya mtume sallam 23 akatoa jaini ambayo haijawahi kutokea mfano wake kuanzia kuumbwa kwa Adam alayhi salatu wassalam mpaka kwa mtume Muhammad sallam hakuna mtume yoyote ambaye alikuwa na wafuasi mfano wa wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mitume walipita wengi na walikuwa na wasaidizi wao na wafuasi wao lakini hakuna mtume aliyekuwa na wafuasi ambao watapimwa katika ubora na wafuasi wa mtume Muhammad sallam katika masahaba wake alifaulu vipi katika miaka kuweza kutoa watu ambao baada ya yeye kuondoka wakaifikisha hii risala katika kila pembe ya ulimwengu Uislamu ukatanda na kutawala ulimwengu mzima takriban katika miaka michache tu daula ya Furs ambayo imeketi miaka au qurun na Rum zaja kuangushwa na watu ambao wamelelewa katika miaka 23 pekee yake kisha waishi katika khilafa ala minhaji nubuwa kama alivyosema Mtume sallam miaka 30 ile khilafa miaka 30 katika ile miaka 30 ikatawala ulimwengu mzima subhanallah hii tarbia gani aliwalea Mtume sallam sasa ilikuwa sisi tuangalie kule nyuma walikuwa vipi pamoja na kuwa leo ahli sunna salafiyin wajaribu kuwalea watu katika malezi yale ya salafu salih na kuwafundisha namna wale walivyokuwa kuna vita vikali dhidi ya wengi katika walinganizi wa upotofu wengi tu tena wengine wakazungumza kwa kejeli na wengine wakazungumza kwa kadha lakini mlinganizi wa sunna hatakikani kuvunjika moyo kwani una kipi wewe mlinganizi wa sunna cha kupoteza ikiwa wewe haja yako ni akhira haja yako wewe ni akhira una haja na dunia yule ndio apata tabu kwa sababu yeye ataka dunia ataka watu wamfuate ataka weweza kumwona mtu hawa mahizbia ataka mahurafi wamfuate masijinani wamfuate hawa wamfuate wale waislamu wa mambo leo wamfuate modern muslims wale wamfuate kila mtu yeye atakapata nini followers wewe katika mbele ya macho yako umeka la yahdi Allahu bika rajulan wahidan wewe si muhimu kwako hata asipokuja mtu kwa mfano na wewe umejaribu kufikisha alhamdulillah ajraka inda Allah subhanahu wa ta'ala huna kitu cha kupoteza kwa hivyo usirudi nyuma songa walee watu angalia tarbia ya mtume sallam namna alivyowalea masahaba katika tauhid na aqida mpaka nyoyo zikawa zimesafishika kabisa na ndio ukaona umoja wa masahaba ulikuwa ni umoja ambao hakuna mfano wake waalfa baina qulubihim aliyekusanya nyoyo zao akazileta pamoja ni Allah subhanahu wa ta'ala law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum kwa kitu gani ameweza mtume za sallama kuwaleta masahaba kwa kitu kimoja nenda kasome utakuta kuwa itikadi yao wote ilikuwa ni moja tu wakhtalifiana katika dini hata fitna ilipotokea ukiangalia kwa makini utakuta kuwa hawawezi kukubali yoyote kuingia kati yao katika kufar na nani na ah. sababu itikadi yao bado ni ile ile moja wajua ni ndugu limetokea la kutokea ili basi litaisha lakini sisi ndugu moja hilo alikuwa akilijua kwa sababu itikadi yao ni moja na mtume salam aliwalea katika mfumo kama huu na hili zaidi utalipata katika vitabu vilivyoandikwa kwa hivyo malezi mazuri yana athari katika nafsi ya yule mtoto ولهذا جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالعدل بين الصبيان حتى في القبل ونحوها من ضم وإجلاس في الحجر, في الحجر وحمل على العاتق ونحو ذلك سمك وسبب يمكوجك hiyo صحيحة كتوكم sunna sahiha kutoka kwa mtume sallama kuhusiwa mpaka katika kuwabusu kuwakumbatia kuwaketisha katika paja lako kuwabeba juu ya bega na mfano wake عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله وقعده على فخذه أبوكم يتوفتون في لشيني سيو kwenye ala imetiwa vitone viwili si sawa sawa sawa isifitiwe vitone hiyo ni ala si ali طيب ana sasema bwana mmoja alikuwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kijana wake mtoto wake wa kiume ibn akambusu akamketisha juu ya paja lake angalia makini wajaathu bunayatun lahu kisha akaja binti yake mtoto wa kike mdogo faajlasaha baina yadayhi hakumbusu akamchukua tu akamketisha pale mbele si mtoto wa kike kuna watu wanayo jambo kama hili na huyu sahaba Allahu a'lam sababu ambayo imempelekea kufanya hivyo pengine labda alikuwa haona ni kitu cha kawaida hajui فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ala sawaita bainahuma si ungefanya sawa baina yao vile vile ulivomfanya huyu na huyu mfanye vile vile kwa hiyo pia akija mbusu umbebe umweke juu ya paja la upande wa pili wawe sawa mpaka katika hili والحديث رواه البزار صححه العلامة الألباني في الصحيح قال ورواه ابن الأعرابي في معجمه قال ولفظه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده رجل فجاء ابن الرجل فأقعده الرجل في حجره كما hivi كتك كيس كاجة تتوكي يومي كم كتيشة كوني paja وجاءت ابنته فأقعدها إلى لزقه أي إلى جانبه أكاجة بنتياك yake akamweka بفوني bavuni mwake فقال النبي صلى الله عليه وسلم امتوم صلى الله ألا عدلت بينهما سيونك فاني وادليف بين ياو فاني وادليف مبككت كهيلي لأنه إن لم يعدل بينهما ربما أوجد بينهم حسدا أو غلا أو نزعات عدوانية kwa sababu asipofanya uadilifu mzazi baina ya huenda ikasababisha hasad baina ya watoto chuki kukawa kuna uchochezi wa kiuadui baina yao sababu nini baba yule bwana namtanguliza yule kuliko watu wengine yule amuona ni mbora kuliko sisi yule afanye hivi kuliko hivi طيب hapa mpaka utaona baadhi ya watoto hasa yule baba akiwa Allah amemfungulia katika dunia mara nyingi wa hivyo aona pengine ni kweli kuna mtoto fulani ni mwaminifu na yuwamfanyia kazi kwa uaminifu mwingine akipewa aweza kujepa akaficha akafanya hivi akamfanyia khiana babake kiubinadamu bila shaka yule baba atamtanguliza yule ambaye wafanya sawa sawa na uadilifu lakini ili jambo atakana alifanye kwa hikma sana kiasi cha kuwa asisababishe chuki baina nani watoto wake sasa kuna baadhi ya wazazi maal asaf ili jambo waliweka wazi kabisa kiasi cha kuwa mpaka utawasikia wale watu wengine ngoja afe yule mzee yani mpaka yafikia watamani yule mzee afanye nini afe akifa yule atatutambua yule yani kusudio yule mtoto ambaye wapewa kipaumbele alisababisha bala zote hizi nani utakuta ni yule mzazi wallahu almusta'an فمن الرحمة بالأبناء العدل بينهم katika kuwahurumia watoto ni kuwafanyia uadilifu baina yao والبعد عن الجور والحيف والظلم na kujiweka mbali na dhulma ukamwegemea mmoja ukamtanguliza kuliko wengine lianna alaba idha lam ya'dil baina abnaihi awjada bainahum al'adawata wat-tahasuda wat-tabaghudha kwa sababu baba asipofanya uadilifu baina ya watoto wake atasababisha baina yao uadui na uhasidi na chuki wa in adala bainahum kana dhalika min a'zami asbab tawaddihim wa tarahumihim wa birrihim bihi ama ikiwa atafanya uadilifu baina yao hiyo basi huenda ikawa ni sababu kubwa miongoni mwa sababu za kuleta mahaba baina ya watoto wake kuoneana huruma wao kwa wao na kadhalika kumfanyia wema mzazi wao naona binadamu yawezekana au ni lazima itakuwa mmoja katika wale watoto wake labda ampenda zaidi lakini ili asifanye nini asilionyeshe wazi kuwa mimi namtanguliza huyu kuliko nyinyi na kisa cha Yusuf alayhi salatu wassalam hakiko mbali na sisi na yale yaliyotokea na mafunzo yaliyoko ndani yake la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba jamaa wakakusanyika waka wale ndugu kwa ajili ya kumpangia njama tena njama kubwa bana inna abana la fi dhalalin mubin uqtulu yusuf jamaa sema muli ni mbali bwana eh kweli yafikia mpaka mtu afikiria kumuua ndugu yake uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu akiondoka sababu yenu atakuwa na nani mwingine atawaelekea nyinyi sasa kisha watakuwa min ba'dihi qauman salihin simtatubia takuwa wema baadaye litapita litasaudika lakini kumbe ndio kwanza kisa kirefu cha maisha ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekieleza ikawa ni ibra laqad kana fi qasasihim ibra lakin liman liuli alalbab ma kana hadithan yuftara si ngano za kutungwa zile ni jambo limetokea kweli lile ni jambo limetokea kweli hakuna kutunga tunga pale palitokea bwana mmoja akawa baharini sio akaogelea kisha akafanyia akaokota mfuko ule mfuko ulikuwa na almasi kisha akafanya hivi ah, ah. <laughs> hadithi hakusungura ah. alhamdulillah katika Qur'an kuna qasas visa vya kweli na katika sunna kuna visa vingi vya kweli hatuna haja sisi na visa vya uongo wacha visa vya uongo kuna wengine usingizia mitume aswa siku moja waambiwa nabii Suleiman alikuwa nkaa maskani wewe unawazimu wewe Nabii Allah Suleiman alayhi salatu wasalam akaa maskani ana muda wa kuketi maskani maskani ambaye mbali na kuwa ni mtume wa Allah na juu yake alikuwa nani ni mfalme ambaye ana majukumu mazito juu yake juu ya raia kuwafanyia raia wake atakaa kama maskani bwana nyimo mwafananisha kama vile mnavyokula kashata na makahawa moja kusingizia mitume wa Allah bwana nafikiri kuna kisa kimoja cha tumwa cha ule khurafi kisa hichi jamani watu watakikana wasafishe hizi qasasul anbiya kutokamana na urongo ambao umeingizwa ndani kuna wengine ndio wauweka swa ule urongo na alafu haangalii nani amsemezea uongo amsemezea uongo nani mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam ah wallahi ndio ndivyo ilivyo wallahu almusta'an kila kila tukisonga mbele itakhadha an nasu ru'usan juhala ingawa yani subhanallah <laughs> mujtama wao wachukua masalafi ndio majahil wakubwa katika mujtama hakuna majahil kama masalafi wale ah majahil wale na hao majahili wazungumza vitu ambavyo vimeandikwa na wanawavyuoni wawasomea waeleza wawafikishia hao wenye elimu hao ndio wawapeleka huko unawachukulia wana elimu maalama alfahama hawa wakishawavalia kilemba kina matabaki kama ya chapati yale fungwa hivi ina sijui ile ngapi hivi basi masha Allah uziba paka masikio yani <laughs> summum bukmun <laughs> yua wawadanganya kweli kweli wazee sikia sikia vyombo hivyo mm, vya jiko gani vyombo vya jiko gani subhanallah yani tara الرجل ajhal min himari ahlihi lakini atatangulizwa yetu allama wallahi wastahiki kama ule mmoja katika salaf aulizwa mmoja katika ruwata ambao ni katika wadhaina wanaotunga hadithi na yeye yuko juu ya punda akasema dhaka adallu min himari hadha kisha kenda zake yule mpotofu kuliko hata huu punda wangu nilompanda afadhali huu punda wangu kisha enda zake kuna watu wako namna hiyo yani astahiki jarhi ya namna hii lakini katika mujtama wa juhala ataonekana ni mkubwa kwa sababu ya visa tu ambavyo vitunga kwa kirudi katika Qur'an utaona qasas kama kisa cha Yusuf alayhi salatu wassalam kina ibra katika ile jambo ambalo tumelitaja mengine tutaendeleza insha Allah taala katika kikao kitakachokuja naktafi bi bihadha alqadr wallahu taala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fik